mas kuyaw kay mo times 10 man ang <clears throat> nutrients sa baka ubang livestock time 6 pero kung ari magagi sa laway o baba o tiyan sa earthworms mo times 10 so 80% times 6 10 times 10 mag-appeal nimo tong 20% from the soil mo times 6 po to times 10 nga na ka surprising ka astonishing ka, ka nindot ka kuyaw ka wonderful ka kahibulungan sa sistema sa atong Ginoo nga nanamnam na nato runog ka discover from different og separate nga mga studies ug discoveries <clears throat> makita na to nga self-replenishing kanang giingon og gi-command sa Ginoo sa Genesis 1 nga replenish the earth actually dili ang tao ang gabuhat ana ang ecosystem katong combine nga mga creation sa Ginoo ang tao mag-manage na lang siguro na po niya nga di dili ni siya mahindered or mabugto or maundang or mapugngan ang nakaparat karon kay napugngan man <clears throat> sa tao tungod siya paggamit og mga <clears throat> chemicals ug uban pang pamagi kanang pag mag-separate bitaw kasi na gawa sa chemicals nga nakapatay sa mga wati so nabugto kay wanay wati kani pong pagbira sa mga manap ngadto sa laing lugar nga wa makauban niya ang mga sagbot og mga kahoy, mga trees, mga plants. Naundang pud ang process. Daghang kaadyo ni sila nga mga kaso nga kanang kining pagbahin-bahin, pag-separate, pag-divide o paghilo sa mga chemicals ang natural process sa ecosystem apil na ning paggama og mga natural organic fertilizer na undang sad. So, law mas daghan pa ning explanation na niya og example nga ato si jang tutukan apil na gani ni pagama og tubig spring no kanang mag magagos magbusa kanang busay spring nganong na ay spring ang process ani is nindot kayo og wonderful kay ari sugod sa dagat <clears throat> suyupon sa adlaw ang dagat ug uban pang mga tubig no apil na atong hinayhay nilabhan na to nga atong gihayhay whatever nga naay tubig ang suyupon sa adlaw ang saman to dili tong hugaw kun dili ka katurang oxygen ug hydrogen <clears throat> siguro na ubang mga good elements pod so <clears throat> inabot sa da, may, pag evaporate na to sa sky later mahimutong clouds and then <clears throat> mahimong ulan so bagsak sa asang mga lugar ah, kabukiran na kapatagan syudad kumbanta sa dagat katong mahog dito sa kabukiran nga ulan ang mga bukid is naa na sila mura og langgana di ba sa between them tong walog ba Valis. matrap tong uban nga tubig ato dili ka baha ang uban pud sa kabukiran gyud mismo mga slopes sawon sa ngani ka importante ang role sa kahoy or plants sawon sa ilang kamot unsa may kamot sa mga trees branch o mga tudlo sa mga tudlo sa trees dahon sao nila ang natagak nga mga raindrops rainwater pag sawa na ilang i-release man na automatic nga mahulog na hinay na ang tubig pag bagsak sa <clears throat> yuta dili pareha sa direct from the sky pag bagsak ngadto sa walay trees ngayuta ang resulta na ma-flush out gud madala gud ang swell o mahimong floods gud ang tubig din ma erode ang area wa swell mabilin bato na lang pero kung dunay mga kahoy ang yang branches lagi o mga leaves musalo and then mildly na lang put down mild na lang ang pagkahulog sa <clears throat> tubig or ulan ngadto sa yuta epekto dili kayo mo dagayday dili mo dagan dili po niya dadon ang, ang yuta ang mga swell o kay ang yuta kay soft man mura naman ni siya og foam kay galihok man ang mga gamot unya mga lata nga mga dahon mo may nakabuhi pod sa mga earthworms so daghang ka mga earthworms activities active kayo mga earthworms nagbuho nagbuho nagbuho nagbuho so mura gyud foam ang imong soil soft ang daghang mga bubuho laktob kasulti ang tubig dili maka dagan ana aras niya masurup sa iyang nahugan kaya ang rain on ang jud supposed to be asa siya mahulog intended for that di na siya dapat mudagan kung asa ang eh, drop madrop asa ang rain drop mudrop intended siya dihadapita <clears throat> dili kay mudagan siya magdala og mga magkawat og mga swing which is mo nang hitabo karon sa mga area nga wanay kahoy ug wanay mga earthworms so ang resulta na kung ilang kawaton sa baha ang mga soil mapobre jud ang yuta <clears throat> kay gidala man sa dagat uh, ug ngadto sa kaubusan ng mga yuta so sa lugar nga na ang kahoy ug nay mga wati nga perform sila mga activities ang tubig ang drop at tumudrop at tubig siya ka surup asa sa paingon at sa ilawom hantod mabot siya sa gawas nga mag mukip muwis siya sa yuta aron pag taliinit na apoy basa mainom ang mga gamot sa imong mga tanom mga frutas, mga kahoy, o mga gitanom nga mga crops o vegetables katong excess nga tubig mo go lower pa to deeper ngadto sa layer nga lime limestone murag chok, no adto siya i-father o sala hinlo ifilter, filter at the same time, magkuha sa og mga minerals nga nasa limestone. Mga minerals nga gikinanglan sa atong health. Ano? Dadunto niya sa iyang pagtidlom. Kaya ang ilaw matong limestone or chalk, hunggaw man to, langob man to siya, tangkim to, reservoir man to siya, kanang kita aquifer. Dako kayo to siya nga ilaw sa mga mountains o valleys na dakong aquifer na dakong langom ba dakog dako nga water reservoir na siya aquifer so kung musulod ka dito imong hangaron ang siling nga na katong limestone no imong hangaron billions or trillions of droplets of water as long as naay kahoy dos babaw <clears throat> na forest ka-expect kang uh, billions or trillions of droplets dugay kayo ng undang kay bagga pampud ang yuta so constant ang supply na plus na napusunod nga ulan so almost endless ang pag pagkatulo pag, pangtulo sa mga filtered clean kayo nga tubig plus puno si siya gadala siya og mga minerals gikan sa iyang gilabyan nga lime layer limestone na daghang mga minerals ang resulta sa imong tubig mineral water clean fresh mineral water so kung constant o daghan kanunay ang supply sa tubig gikan na ng mga tulo countless of droplets katong ba ba niya nga ato gitawag og spring or suba I mean spring o busay or tubod Waling undang gitu gaagos. Mao man to'y ba sa aquifer or water reservoir. Ang supply niya, ah, dako kayong area na nga langob sa Para sa amo diri, nga gisulod sa mong forefathers, katigulangan. Pagsulod nila, agi sila sa baba nga makaagi man sila taak sa tubig nga minggawas sa tubod gisulod nila lagubman so <clears throat> gidas lag flashlight gahikot kanig PC ang katong misulod jud nga uban ka das gawas gahulat dag flashlight tong misulod kahinuktan og PC ang yang <clears throat> hawak kay kaso mahulog siya og matag buho galing <clears throat> di sila mahog sa ubos ilang gifrustratano dako kayong osyan murag osyan ang sa sulod tubig mato yung kofere kung iya panggitan na ang mga siling ang siling adto doon ay mga tubig adto droplets kay baga man ang fare sa ibabaw ngani ka wonderful ang system sa Ginoo so kung imo ning bugtuon kay putlo nimo ang kahoy patyo nimo ang forest wala mga uga ang tubod or spring. Mula spring may nagsupply sa river, mauga ang river. Nang river may nagpatubig sa mga kaumahan, mauga ang umahan. Ang makapabor sila og taod silang mga pipes aron makabayad na sa ilang water system nila. See? Andaw, kanang ilang water system bubuan nila og mga chlorine o fluoride mga hilo man sila nga gagmay kaadto nga amount from mo-accumulate mi sa atong lawas kaling fluoride mo-accumulate ni sa atong utok kanang pineal gland nga iyang batuon iyang gahion na mao ba yan ay gland is mao ba yan mag-receive sa information pineal gland ba ang gate or door sa mga information masaw na siya ma-visual na siya text na siya, video na siya, audio na siya. Basta information gikan sa gawas. Nga gi gi gi pasudlon unta sa imuha. Ang mudawat ana, ang door or gate ana mao ang pineal gland. So kung bat mabato or makalsify ang pineal gland sa fluoride, di na ka-function. Mananga hinay kadyo ang reception, hinay kadyo ang learning or madam down kita ma mabulok kita gikan sa pineal gland iduso man nga ato sa pituitary gland kadto man ang reading kay mo third eye mo mata mental eye to spiritual eye mo mo mabasa sa mga impormasyon mo interpret and saan man na pag interpret sa third eye kung ang atong pultahan closed or minggang, minggangking na bato nakalsify sa fluoride. So nga na ka importante ang fresh nga water nga walay fluoride. Chlorine lain sa dang function sa chlorine. Mo igo po ni siya gawas ubang mga harm nga iyang may igo po ni sa sa kapad po sa atong brain nga matod pa sa <clears throat> authority nga ang nabasa na ni ang article Katong klasihang nga gland sa atong brain, mo si Jai gland nga musinta or masuko kung dunay unfairness, evil, crookedness, wickedness, sayop ba or sala, sin nga himuon ang tao. Pagwas nga maka kita sila ning unrighteousness, kanang gland mo'y mo Righteous anger ba? <clears throat> Dili mo dawat dili mag sa wrong makapasaylo siya pero ang wrong dili matolerate niya makapasaylo sila sa sinner kay katong pinilaglan another function na to kay forgiveness man to or mercy man to ability to forgive man to sa mga sala pero mo nagingon nga the sinner you love love the sinner you forgive the sinner but you hate the sin Lain isang metabo sa chlorine kay katunglan nga mohit ka sa sin, moangri ka sa sin, ma inactivate man niya. Mao to ni tabo ni Hitler, mao to taktik ni Hitler nga um, gibubuan niya chlorine. First, ang naghimuan ni, dili atong nasod, nabubuo chlorine sa atong tubig. Ang Una si Hitler. gibubuan niya og tubig ang drinking water sa Germany. Moto nga bisan nakakita ang mga Germans sa wrong nga yang gibuhat o wrong nga gimando obedient sila mo ni kay bulungan og lain klase nga obedience muubi ka sa error or sa sin wickedness support gyud sila dili sa kasinta dili sa ka against dili sa ka resist mahimo kang humble in the wrong way obedient in the wrong way surveil in the wrong way kung ma-deactivate ning klase ang gland nakalimot ko kung sa nganan ning gland sa atong brain nga mo ah, cause of righteous anger against the sin dili against the sinner against the wrong dili against sa wrongdoer So, mafulfill ko nimo ang love the sinner, kay namay mong pinyalglan, makaforgive ka sa sinner, but the, the sin you hate, di ni mudangan og di ang sin o bisyo o crime or sala o wickedness so mao ni tubig importante nga clean gid walay chlorine walay fluoride walay chlorine So naguba naman ni sa nga part sa ecosystem niyata nag-inom tag tubig nga daghang chlorine o fluoride. So mao na sa side light ni nga informasyon nga akong gihatag. Balik ta sa uh, permaculture. So mato kay bulungan nga ang ang blade of grass or leaf Then 80% gikan sa above, gift from above, gift from God through His adlaw niya o rain o hangin. Now, imo ni siyang i-recycle, dili ni mo sunugon, ipabalik mahimong gas. Kaya sunugon, mahimong mga siyang hangin balik. May evaporate man yung mga eh, good elements. Kung imo ni siyang uh, procession pinagi sa mga hayop, mahimo ni siyang organic fertilizer. And then mahimong topsoil. <clears throat> so imong soil, imong farm magka-fertile dunay additional nga 80%. <clears throat> At least no. Kay katong 20% sa soil man putugikan, mabalik ra mo to. So, katurang 80% imong gain maura bagyod ang puta na maura bagyod na siyang gain nimo kung gamiton nimo ang system sa Ginoo ang ecosystem dili tuna na pay further nga enrichment kay ang dahon or ang grass kanon sa baka sa na-mention na kung muagi ni siya sa baba or sa laiba o tiyan sa baka kanang mga elements for example potassium mo times 6 so kung sa contents nutrients or element content sa leaf or sa blade of grass mo times 6 na inigkaon sa baka mahimong dang so six times richer ang dam kaysa original niyang uh, raw material which is ang grass o ang leaf or leaf <clears throat> times 6 so ang 80% mo times 6 kung mag sa baka o uban pang mga livestock big animals another kay metabo inigtiwas aning trabaho sa mga earthworm na. Kay kanon man sa earthworm ang tai o dang sa baka o mga adagkumananap. Earthworm o microbes. Another study nakadiscover nga mo times ang nutrients sa dang o tae kung muagi na sa baba, saliva or tiyan sa earthworm. So, we have The 80% gain from above, gift from above, mo times 6 ni si kung magi sa big machine, natural machine sa ginoo nga mao ang mga baka, big animals, livestock, then ipasa ngadto sa gagmay nga machine nga mao ang earthworm ug mga microbes mo times 10 so 80 times 6 times 10 dili siguro ni maugid uh, ah, kanunay ang mga figures maybe more than this new discoveries will tell us basta kay so far sa available ng mga discoveries karon mao ni nahitabo so you can never fail to expect nga mag kasamot gud ka rich ang imong soil opposite ang nitabo sa civilization nga wala ma-replenish, ma-re-enrich, na wala ma-further enrich, wala matuma na to ang gingon sa Ginoo diya sa Genesis gitugon niya ni Tatay Adan nga replenish the earth at least replenish ha restore the missing kon magyud ang the bless is ma re-enrich magyud ma further more rich richer ang atong soil pinagyan ning posisyon niya nga atong na ah, sabdan karon nga ang 80 times 6 ma times 10. So musamot jud pagkadyo ka rates. Opposite ang natabo sa civilization nga nagreject sa way sa Ginoo ang silang kain no uban pang mga anak nga wala mosunod na ni Adan or sa gitudlo sa Ginoo ni Adan nga ecosystem. Kay didto man una nato nagpuyo ta sa Mesopotamia or Middle East didto ang sibilisasyon ang sinitabo nahimong desert karon ng Middle East unsay cause daghan ang mga new studies o mga findings nga man-made ang desert <clears throat> man-made ang desert <clears throat> unsay nanggula nga makosis duha ang main contributor or cause una ang gira <clears throat> kaya ang gira mo produce nag vibration ang anger o blood mo produce nag vibration nga mopundo diha makabantay bitaw ka og dunay mamatay nga mananap nga dinapita dugay dumawa pagayo ang baho da pag mawa ng baho posible na pa diha ang sort of mga elements sa namatay nga mananap mm. kanang nay blood o mamatay nga nay dugo diha dugay jud ka ma mabuhi ang mga tanom diha So matun pa sa atong informer o naghatag atong information ang resulta sa gira so much bloodshed so much anger ang may vision diha thousands of years na di pa mawala mao nay magpugong nga dili yun mabuhi ang di bang mga mga tanom bisag dako kayo mo dako pa na siya nga kung tree magsugod sa gamay no so gentle kayo na ang iyang pagka gentle di gisa ka buhi di sa ka ugpo di sa ka survive sa toxic or kanang vibration lagi sa gira o dugo di hadapita so resulta perennial or everlasting uh, desert nag-expand pa gani ang desert first cause na war second cause over chemicalization Ang chemicals, grabe ka toxic na siya. Nga mapatay po sa mga tanong. Ma ato ning matas karon. Nigabot ato sa nitabo sa USA. So balik ta gikan sa Middle East o Mesopotamia napugos og migrate ang mga ay <laughs> napugos og sigot <laughs> <laughs> og migrate sa kanang kwan uh, ah, Europe nga tambok pang yuta pag abot sa Europe mo gyapon lang practices nagyapoy mga gira nagyapoy uh, gamit nanapoy gamit sa mga chemicals nagka pubri og almost ma-desert ang Europe napugos ni sila og migrate na nga og Amerika o, ah, mga Europeans na nga sa American continent nahimong United States of America, nahimong mga nasod sa South Africa, Amerika, Central America, nahimong Canada, gikag Europe ni sila at ni mga ancestors nangadto sa American continent. Unsay gibuhat nila dito sa Amerika? Diha po mga gira versus sa mga Indians. And then, grabe jud kaadyo na ang paggamit sa chemical diha sa Amerika. Kung grabe sa Europe, grabe gid sa Amerika. Ang sa Europe murag na naluwas ni o nabawi ni gamay kay nakaamgo ng mga tao, naghamang nakaamgo gamit og mga natural or ecosystem, natural fertilizer. Pero ang agriculture sa Europe, di gikabuhi sa mga Europeans. That's why nagsalig ni sila sa mga third world countries, gikan sa Africa, uh, abot gikan sa Philippines as Asia di sila mabuhi walay pagkaon nga enough para sa mga Europeans nga mapulido sa Europe man nga nagkuan sila bitaw mabitan nga nang grab matam na kita og land grabbing bahalag legal ng ubang na pagi pero legal pero bias or unfair nga mga pagi da sa Philippines ilang gipangabangan ang mga yuta na to in a very small barato kayo nga rate nya 15 years after di na matubo kay toxic na o pila ka years after guba kayo ang yuta na to ang soil pinasarag ang chemicals mauni ilang gibuhat sa ilang tuguling yuta dito sa Amerika ang balita is sa total land area ron sa Amerika ang result sa over-chemicalization, dili more production. Ning abot na sila sa point din, surrender na. ug sa lawas pa, cancer na. Di na mabangbang ang poison. Surrender na ang mga tanong, di na mabuhi sila. Ang sa resulta, two-thirds sa Amerika, man-made fare, man-made desert Dili man-made fares, man-made desert Deserto nga hinimo sa tao tungod sa over chemical use overuse sa chemical di na magbangbang di na katubo imbes sa una or na point ng mga nga ah kami ko chemical kay aron mo dubli ang abot na stage ana pero bantay ka kung mabot na sa time nga mabot na sa time nga over na chemical mukalit og yabuh reverse diminishing return na hinoon So, muna nahitabo sa two-third sa Amerika karon man-made desert. Makita nimo ni nga mga biniaan nga mga farms ni siya kining man-made desert napag ni mga guba karaan gipangtayan ng mga uh, trucks mga guba nga mga karaan nga mga barn ubang pang mga facilities maka hibaw juga ka nga sa una gigamit kini or gipuy-ani gicultivate ni siya pag nanubo karon mga shrubs nga useless mga mga cactus anja <laughs> mo lagi di nakamabuhi ka mabuhi nagtapasulti abandon na lang yun uh, ah, two thirds na sa Amerika ang one third na bilin nagproduce pa og to the max nilang uh, production sa farm pero tungod kay chemicals lagi, the same path gagian. Mo follow na po ni. Ug di ni maluwas sa mga nakaamgo na ron ming nga ming gamit nag permaculture ning return na sa ecosystem sa Ginoo. Kung di nila mapas ni nila ni Gabe Brown kay mamay ni usa sa nag-una sa mga permaculture dito na farming. Kung di ni mapas ang nabili nun lang nga one third, may mo pong man-made forest, uh, man-made desert. Muna metabo, klaro ni siya. Kanang two, two third nga desert na, man-made desert, equivalent to 22 Philippines. 22 ka Philippines na. Kanang two thirds Amerika. Two thirds sa USA. nawang ang one third, 11 Philippines kanang napabilin nga <clears throat> nagproduce pa mao na rason karon dili na di kahatag ang kagulan ng yuta ang ilang abot dito di na maka-feed sa 3 million 300 million plus ka mga Americans di na so that's why naanganhin na sila atong lang grabbing legal man to nga pagi pero unfair kayo ba nga daot ato mga kuan Mayuta ang biskitan tayo magpahimos. Sila na yun naghimo ning madagkang nag, nagkontrol o nag own aning dagkong mga hasinda, dagkong farms. So, muna, nag-encroach sila, nang labot sila, nag-exploit sila sa mga laing yuta. Apil Philippines, apil Africa, uban pa. <clears throat> kay gi-mismanage o gi-abuse nila gi gimisuse nila gi gisupak nila ang ecosystem sa Ginoo sa ilang pamaagi nga pugson bitaw nimo pugson nimo sa anay pa or sa imo pang mananap pugson nimo pa anak daghan ba or sa gunsunon pa gyud imbes papawayon nimo para asawa nga imbes lang ang ano 1 or 2 years pugson mo pa anak ba ang kanin mo paspas resulta na patay yun ang inahan Mao na patay ang yuta, patay ang mga plants, patay ang mga tanom, mga fruit trees. So gikadukan ron og dili mapa sa Amerika nga mga Amerikano nga nagka-awaken karon mahimog yung big continent of desert ang man-made desert ang USA o mga parts sa Amerika nga the same uh, practices gibuhat the same abuse so nga na ka sayop o kadisaktib ang tao. Kay wa na to tagaigbili ang gingon sa Ginoo nga ecosystem. Ug imong tunaan ang first chapter lang sa Bible sa Genesis. Diha makita nimo ang pamaagi sa farming, pagcare sa earth, ecosystem na diha. Na diha ang paging uh, makakreate ka or masustaining mo ang paradise or Eden na diha kanang gingon niyang replenish the earth meaning i-allow ang ecosystem ayaw pugni kung may mahimo assistahi as assist nila you roll over the animals in the dry land the animals in the air mga birds and fowls the animals in the seas mga, mga marine animals, mga fish. Manage them in love and wisdom. Manay pa sa Panginoon nga uh, roll over. Kay we are created after His own image and likeness man. His own character. Ang karakter niya kay wise, wise man og loving. So we will roll over or manage the animals in the dry land, in the air, and in the sea lovingly and wisely aron ang epekto makaserve ni sila sa atong katanuman atong prutasan atong crops atong vegetable atong mga flowers so aron ta makakaon o fresco rich kayo nutritious kayo nga pagkaon mo ni siya so mao ni siya magtuyok-tuyok mo ni mo operate sa atong yuta din ako nag-awhag nga i ibahinbahin, i-release ang ang yuta nga wa pa ma-distribute into 5 hectares aron mao na sa kada usa kada piece of 5 hectares mao na ecosystem eco-based nga farming so unsa may atong nakuha aning uh, nasabtan um, very cost cutting cost saving kayo ang ang dagan kay dili naman ta mo gasto og feeds kay ang grass mo may first feeds na to di ba ang grasses or leaves mo may kanon sa tong livestock mga baka kanding so wa kay gasto sa feeds Nawain sa manok, magtanom ka, o ma corn, rice, buwan pa, ipakaon ni mas manok, so makapultry na po ka. Makatanom na kag free, wala gastong uh, corn, kung tuwa na kay fertilizer, organic fertilizer, ikan sa imong first group of animals, itong mga livestock maon to imong i-fertilize imong corn o rice. So, pag nanay rice o corn, manapot imong ipakaon sa manok. Pero ang mga manok, mukaan mo po nag mga grasses ginagmay, mga gagmay, mga mga bato, kaon na sila, kaon na sila mga termites, mga anay, mga earthworm. So, gamay na lang po ang imong isupplement nga corn grits or rice. So kung nanay manok, additional na po itong adang. Diba? Fertilizer na po to. So magkasamot, magkasamot ka tambog imong farm. And then free, wala gasto. Wala, wala na gasto sa feeds. Api lang manok, wala na gasto sa feeds. Ang imo ng farm mo nag-produce feeds. And then ang fertilizer, free ang imong farm ang imong mga mananap mo nag-produce, og imong mga leaves using the leaves as raw material pag-produce og pagama og fertilizer nga organic and then proceed ta ang seeds food, di na ka mapalit imong kaugaling farm na mag-produce og healthy seeds as it used to be wa man nang idea nga magbigya o palito ng seeds ang sa una sa mga ginikanan ilang kaguling uh, farm naman ang produce so <clears throat> nga na ka cost saving ang system walay mga companies nga mag-supply ni mo na aside wala walay aside supplier na na tanan almost tanan or almost tanan self-produce ni mo sa imong farm hasta pesticides di na ka maghinag pesticides nga no ang the fact nga present tanan ra si klase og strength og baho ang imong or fragrance ang i-emit sa imong klase-klase nga mga fruit trees, flowers, mga plants. Walay dangan healthy tikaayo sila puno nutrients walay dangan nga makasurvive sure na 100% sure na siya so wala na kay pesticides sa pa uh, ah, spray nga papabunga wa na kinanglan na pagdakabunga you have the bees nga mo take charge sa cross pollination sana siya makatabang sa pagpadaghan og o bunga nga ang mga flowers mahimong bunga through cross pollination ang bees mo ay active ni mga partner na plus tong mga hangin plus ang hangin pero base gid ang function as cross pollinator. In addition to that, ang bees maghatag nimo og honey. Special gift na gikan sa bees. Very nutritious nectar gi process nila naturally nahimong very sweet honey. Very sweet gift of God through the bees to mankind. So, additional pagyuda na kanang pag ah, buzz pag create og vibration sa mga bees nakatampo na siya nga ang ang wave no ang vibration sa air is life giving dili static dili loya dili weak dili low vibration very active active ang ang era na basta ang frequency na nindot kayo life giving na siya joyous na active kayo na siya life giving na siya dili luya dili laos dili mo wither ang uh, dili mo wither ang mga tanong ug mga mga life diha sa ang ubang mananap through so ang bees plus ang ang awit ug sound sa mga birds mao po na nag-create og vibration sa air nga life-giving joyous ha happy active vigorous vibrant dili luya dili melancholic ang melancholic melancholy luya mo na makatag sakit <clears throat> mga laos ang life ana ang ating cells pero kung as active and vibrant gani para sa mga awit o sayaw sa mga yellow birds o mga birds o mga bees sayaw sa mga bees sound nila vibration nila frequency nila alive ang environment tanang life alive o very productive paspas ang reproduction paspas ang pagdaghan paspas ang pag pamunga. So, ang tanan mananap og mga tanom nag symbiotic relationship nag serving each other teamwork aron ang labas wala di gasto onya almost zero ang expenses Wala kwarta na kinanglan na maubot ang point nga way kwarta ang kinanglan As a matter of fact, tungod kay healthy ug tambok kayo, taghan kag unsay una. Ari ta sa dang, mabligya nimo fertilizer kung nimo palit. Organic fertilizer. Then milk sa baka, egg sa manok. Kung imong ihawon sila kay daghana or nay angaya na pod or gulang na sila o angaya na ihawon kung kung ano tayo mamukaon pag meat ang mga tao, then another income sa karni. So, ano to? Milk, eggs, karni. Daghan pa kayo eh. Kanang ship ni mo, ang iyang wool, mahimo pa na siyang material for clothing. So, um, ari ka sa plants or trees, flowers, maka-income ka, honey, maka-income ka. Uh, fruits, maka-income ka. Crops or grains, maka-income ka. Vegetable, maka-income ka. So, in other words, under sa time nga naapa ang kwarta, ang metabo is, ang kwarta mo sulod, din halos dili mo gawas. Mudato juga. That's logic dia. Sure na siya kung mabutang ng time nga na-achieve nimo ang imong mission as a, a wise and loving ruler over the plants and the animals, the fauna and the flora. Kung master nimo nato ang ecosystem management, sure ball kayo ang prosperity, sustainable development, sustainable prosperity na solid, stable jud. So mao ni ahong gisugyot o gi-envision sa atong nasod. Farm, land-based ang atong panginabuhi. So matabuan ni dili na man hago di man kinahanglan kada adlaw o kada oras o holding day nimo trabaho na kay intact man na hinlo mangina na siya kayo ang grasses sakto gid ang iyang trimming kana may mga plants ah, mga cows no hindi ang ilawom sa imong putasan ang imong putas di ka lang itanom balik kasara tanom so self maintaining din sila ang gamay na lang kayo imong effort gikan ng land ba so pwede morning ka sa imong farm and then pag afternoon sa imong mga tal- talents nimo unsa imong talent nimo music ba arts ba Ah, writing ba, o woodwork ba, furniture ba, carving ba, sculpture ba, tanan nga ah, talents mabuhat nato. Pwede nato ma-schedule nga morning ta sa farm, and then pag-afternoon, mga ito'y eh, para sa ating self-development o kuan, spiritual study o development. Napatay basahon ng mga libro, bayan sa ginoo, or ikan sa ginoo whatever. So, nindot ka nga lifestyle, land-based, farm-based, then talent-based. So, grabe ka ang imong development na nga makahatag kag additional service sa imong isikataw through your talent. <clears throat> okay? So, mo na akong isugyot nga kanang nakadako na to nga originally 50% portion of our entire country nga pagin ma distribute sukan mo na i-distribute nakadako man na siya kay daghan man ang katong part sa 47 nga na na distribute na isyuhan og tax declaration ng title land title na return man daghan sa gobyerno. Kay ngano, sa nang na-mention sa Mingagi, kaning after the war, daghan sa 47% portion sa ating yuta nag-distribute after the war nagihatag kay doon na may balaod gi-release ang atong kongreso nga gitawag og Commonwealth Act 141 Homestead Law Diin nagagrant og up to 24 hectares sa atong mga lolo sa una or atong great grandfather. Motoy na kadaw sila maximum of 24 hectares. And motoy na na ating napanunod karon part na sa 47%. Ang 24 hectares wa na siya mabahin, nagpundo na, napabilin, pero kung nabahin na sa mga anak, butang tapulo kanak 2.4 hectares na lang kada usa Then, nanganak meaning grand na, sa original owner o uh, ah, butang ta pito so mo na nahimong uh, ang 2.4 hectares gibahin sa pito then ang pito na pod namin yo ang anak o kada usa lima pangitan pino na kayo So, ang natabuan ni nga nabilin nga tibok nga yuta, uh, taghanan ni nga napabayaan. Labi na itong mga dautan nga leader na sa una nga gahimo aning itawag og in, uh, inheritance tax nga wala na ipebalo sa mga heirs, mga descendants. Napabayaan nga dapat unta di kuno according to the inheritance law inheritance tax law nga inikamatay sa landowner imong lulupritan or, or, sungay i-report na sa munisipyo or sa BAR and then mabayad ka og gamay ra nga inheritance tax apan kay wala man matuma na siya o man kay balo lagi ang kasagaran nagtubo na siya nagduplo ang surcharges ana to the point nga sa usa ka kaso Nahimo laging 72,000 ang mayroon nun sa 24 hectares na. So, dako kayo, unya, ang mga member sa clan, lagyo na pud kayo, nagbubuwag na nakatag sa nasod ug sa lain lugar, lain nasod. Wala na interesado, unya, gliputan ng dato, igo-igor po ng uban, makabos po ng uban. So, hindi, dili na pud fertile lagi ang yuta unya og nakadecide na lang sila nga katong nakaapas pa kadecide lang sila nga ilang baligya ang yuta aron bahinon ang abot ibayad po sa mga overdue nga taxes pero daghan jud ni aning klasiha nga sitwasyon nga na amoroso gyud nabira sa gobyerno balik ang yuta so ang 50 53% nagkadako na siya kanang yuta nga nasa tong gobyerno ron mo ninindot na pud i hatag para sa natabo sa Malaysia kita ka no one year ang interesado na maglimpyo unya katong nalimpyo ni mo to'y maimo 5 hectares ba 10 hectares ba and then pag na kay nalimpyo, meaning naka-prove na ka for one year nga interesado jud ka kay gahago ko ka og hinlo. Imuha na to, ay, isuhan ka og land title. And then, and then, ang nakalamian ni kay lagi suputahan ka sa gobyerno. Ako namang na-mention ni sa ubang time nga misulti ko nga tagaangag support sa gobyerno sa Malaysia. Tanan klaseng support nga ma-convert ang land into very productive, very profitable, complete mga facilities, kakinlan ka, bakko, bulldozer, tagaan ka, padadaan ka. Kinanlan ka o balay sa manok baka, kinanlan ka patubig, kinanlan ka suga, balay nimo, tanan-tanan, sa kinan pagani gani, sa report nga itong nakuha ang downtown ug ang syudad karon sa Malaysia mo traffic kuno sa isbuntag dili sa pasahero kun dili mga farmers nga diservice dunay kagaling car na sila mga adto sa bukid sa iyo so nga na kanindot ang ilang system siguro gobyerno po naghatag aning mga skinan para kuan farm market farm to market road oh, gamaan ka tanan nga need lagi basta para lang uh, ma fully functioning ang ang imong farm profitable siya so mo naghimo sa Malaysia so ang mga kabukiran dito nga dili productive dili profitable nahimo na siyang profitable Diyan ang permaculture baya, times 7 baya, matod pa nila, times 7 ang productivity compared sa mga monoculture mga crop one crop farm or field kanang usa ra ka klaseng tanom rice ra trigo ra or mono mono fruit tree pulos ra apple mas productive ang multiple klase-klaseng tanom mo times 7 so mo na siya so unsa may uh, may tabuan ni eh, um, akong isugyot nga bahinon ang bakanting yuta karon into 5 hectares una himong permanent ang boundary dili na siya mahimong tipuon o bukon aron ang mga tanom mga fruit trees nimo ang kuraw dili na maguba kay ang nakabati sa system sa Philippines karon um, uh, ah, consolidate then divide. Ang nabulaan na ni kinira mga surveyor. Consolidate kay kwartahan ka karon nakapalit ka daghang pieces of lots surrounding imong giusa. Pero kung matigulang na ka, i-divide na po to sa imong mga anak or kinsa imong kapalit. Naon sa mitabo na, kung imong i-consolidate, and then naitabo nga na mga kurakuraw na o mga tanong nga supak sa imong plano nga imong integrate putol na po sa kahoy, putol sa fortress, guba sa kuraw, mga kuraw, iusa ang kuraw, tibok ng kuraw, kasto na pugana, and then uh, <clears throat> na yung mga facilities, mga balay sa building, mga barn, nga gubo na pod, sayang kadyo ang gasto ba? Lahi man tong i-envision na tong uh, permanent ang boundary, mga kahoy, butang, orong, kuraw, diyan yan yung mausob. Gani ang pag-arrange sa mga putas. Ginaplano na siya aron dili gina maputol for so many hundreds of years. Pabilin gina siya. Uh, intact na siya. Para wala gasto. And then ka na pong plan obsolescence lagi. Nga mo naman ko pa niya nga ang produkto butang nga gamaan o edad nga schedule nga magubaan na siya. Ma computer, ma laptop, ma, ma washing machine, ma ma, ma refrigerator, tanang mga gadgets, mga appliances o mga sakyanan karon na ay gibutang nila nga limit nga maguba na sila aron mupalit na ka og utro muna kita og planned obsolescence dili kita mo og po og mo mo ginansya na or mo progress kay amotol lang daan imbis pag-abot sa third year nga mafulipid na nimo kung gi-installment nimo guba na pod so palit na pod kay motor The same with computer with laptop with cellphone tanan so magsige kag palit sa mga mo mo reports ka ba imbis mabudget na to ang imong kwarta sa lain na pod dili <clears throat> kay plan obsolescence man ang system hmm. plus kana pangilang sistema nga gubon ang mga life-giving nga ah, mga cost-saving unta nga barato unta imong isda pila naman karon ng isda 300 ang kilo eh, limang ka na kung imong income 500 wag tang na imong 300 sa sudan lang daan unya do ka kilo pitan or sa kilo or do ka kilo bugas imong mahurot kay dengan kang anak kadadlaw so another 100. So, nabilin sa mo 500, 100 na lang. Pamiliti pa ni mo, street na pa ni mo, mga allowances pa, ubang pang needs, balayro nun. So, asa may imong ma-save adto, ma sarang mahimong kapital nimo, i-finance nimo sa imong plano nga lain, nga livelihood or business. Jam mo. Jam mo. Pobre ka. Pobre ta. Lahi maning hemp products, ako ba din na mention, no? na-mention sa ubang lugar nga. Ang hemp or ng kining male hemp, laki nga marijuana, marijuana, male hemp. Mutaas man siya. Abot manig more than 12 feet high. Karing female hemp nga gitawag og marijuana, for feet man ni. Kaning products or raw materials nga makuha nimo sa milhem such as fiber niya nga nasa iyang panit tanod no nga pinakaligon lupigon nga baka mo strongest fiber natural fiber noon and then ang pulp mahimong mahimong fiberglass po ni part sa one mahimo po ning paper kani ang wood niya ako gamit ni siya opposite ni siya sa planned obsolescence kay once nga magamit nimo ning iyang fiber magama nimo group magama nimo clothing shoes bag slipper or masagol nimo ni siya sa kanang gihimo nimo nga wood chips niya or gisudas nimo nga wood sa hemp na imong i-reassemble mahimong lumber 2 by 2 lam uh, ah, 2 by 2 or dos portrays 4 by 4 mahimong isang number or himpod arang liuna siya musukol ni siya og uh, stress nga strong ka so, stress like bagyo linog ana <clears throat> musukol ni mo lahutay ni siya so ligon kayo mong balay ligon kayo mong balay plus kung magama ka sa hempcrete um, hemp concrete ang saga mo ni mo ana katong ibagaso ni mo or imong mong sudas or galingon ni mo iwoodsip ni mo pinuha ni mo ang wood sa marijuano or melhem ang iparis ni mo na is lime dili itong cement nga chemical katurang lime powdered limestone matay mong binder plus water so tulo lang ang um, <clears throat> sawdust or wood chips then lime nga binder mo mabulit and then tubig masawa nimo instead of katong concrete cement nga composed of cement sand o gravel o tubig nito pulian to nimo sa imong kung sa himkrit nimo na made of wood chips or soda sa uh, milhem then lime o water masawon to nimo mo imong i buhos sa imong bungbong sa imong salog sa imong atupba sa imong balay ang resulta na niya kanang himcrete maguwang na si gamay sa ng corkboard tigon pero magdi kasaligan magaan murag may pagka rubber gamay ang nakakuyaw ani niya kay kanang himcrete nimo nga mo'y nagkumpos sa imong wall, floor, roof, sa pa. <clears throat> Musuyop ni siya og carbon from the surrounding, from the air. Musuyot ni siya. Masay mitabo. Kadtong carbon mo mo calcify, mo petrify, mo pabato. Mahimong bato ang imong balay. Over the years. O, daghang kag aso si kag daob paspas kayo ang pagka himong bato pagka convert si mong hemp house hempcrete house into stone house mo na lang mo lagpas manig thousands of years ng balay. So, imong mga anak, imong mga heirs, dili na maggasto para balay. Ang ilang kwarta nila, another na po nga uh, project. So, magkadato din magkadato. Magkadato atong yuta, magkadato ta kay di ta mo gasto balik palit sa mga itong mga sinina kung himo, hinimo sa hemp fiber arang liguna maabot pa sa pila ka generations matinubuan ito sa mga kapuhan pa imong balay dugay ka jo maguba mapamana pa sa imong mga great great great grandchildren sinina sapatos imong car mo ang fiberglass nga inimo sa hemp 10 times stronger than steel no stainless steel. So, mula ho tayo pa ni So, doon na kay car o doon na kay mga mga items nga ginama sa hemp fiberglass. <clears throat> Long lasting ni siya. Durable kaayo. So, din mo makita nga ang pamagi sa Ginoo, ang raw material sa Ginoo apil ning hemp nga ningabot nag 70,000 plus ka products ang mahimo. And the list. long-term prosperity, enduring prosperity, cost saving, walay gasto. Almost zero na yung gasto na. Uh, ah, self-sustaining, di kayo hago. Di pariyaan ng atong pagi nga chemical base nga panguma nga every 3 months, every season, sige kang replant, replant, gasto kag balik, mo mo invest kag balik gasto kag balik palit fertilizer pesticides seeds feed, sanan. ma mananap ma grazing ma poultry sige kag abono sige kag start og uno gasto kag balik so mo na dili mo na impermaculture impermanent dili permanent nga agriculture opposite na sa atong giganahan nga permaculture nga mo'y nag spread karon sa kalibutan. Nanguna ang Australia ni China, napos Amerika, na napod sa sulod, nakasulod sa Philippines. Pero mo ni akong i i-recommend ato ni Mota Digong, mahal namang Pangulo, President Duterte, may God bless you sa imong mala marasakit namong tanan pagprotect nimo namo against sa mga drug lords mga drug dealers drug pushers nga destructive kayo ang Cebu thank you og manghinaot ko nga tagani mo bili ang among mga sugyot mga suggestion mga ideas nga among nahipos ikan sa tested na pod nga mga areas so mo na 5 hectares farm, permaculture farm, integrated farm, organic farm para sa mga empleyado. I-integrate siya sa ISIS o GSIS or mo direct nga ihatag sa mga kabataan nga maminyo andamon daan ang mga gidivide-divide nga 5 hectares ditsuon ngano ni siya og cultivate aron kinsa tong maminyo nga atong mga sons i-gift nato ni nakasal so ready dayon din prepared po ni sila paeskwelahan to ni sila og mga skills farming skills agriculture unsa ano pa mga skills nga magamit nila sa ilang farm so pagka pagkasal o oh, mo nilang gift madawat katupong mo retire 40 years atong ba early retirement para katong gidevelop na daan ready na nga farm mo ti sa ilahang retirement benefits ay lump sum pero kasaning permaculture farm nga atong gidiscuss karon ma-employee sa gobyerno ma-army, ma-police kini sila, ma-politicians, elected officials para dili na maproblema sila mga mangurakot, mga awat og kwarta sa gobyerno kay aron pud ma-invest nila in town para sa future kay wala sila kay bawo ma reelected ba sila tanan nga ma-elected ug mayong serbisyo balag one term lang apil po sila sa ilang sa ating 5 hectare system para ni sa tanan kadtong tuwa squatters uh, i-program to nga uh, biyaan ng family siguro binlan dito ng mga bata o asawa din ang ang father of the family at tulad doon sa sa 5 hectare nga gidevelop or on sa ba develop on una karon dito na lang silang balhin ngadto sa 5 hectare farm basta ang mga tuwa na ron dito sa syudad nga nahimong mga squatters nahimong bigars balik sa bukid tagaag kada usa 5 hectare farm so dili siguro kaigo ni kung tanan pero first batch and then the rest siguro ma full time na po mga workers o whatever o mamalit patagyuta sa lain nasod makig uh, ah, negosito sa ilang mapasinin dito kay sa Russia aram ng luaga Russia ah, lamandaan arang luaga kung diri sa ato per square kilometer na 800 ka mga tao o residents dito sa Russia per square kilometer mayroon na isa ka tao o duha arang luaga pretinda kong yuta ang Russia USSR ang deserts nga dagko kayo po karon nagka-expand ma China dessert, diri sa Middle East diri sa Amerika tanang mga continents dagkog mga dessert, desert discover ang China ron og pamagi na sila gigaling himong powder nga og wa kalimot rice hull or rice husk dagami galingon ni siya na doon namin sa property nga mo laway bitaw maraw paste bitaw magbulit ang lugaan ni eh, kung mo um, aksog decay ni siya So, uh, gigaling nila himurag powder or simento. Pero once mabasa ni siya, muguha ang iyang pagka bulit or murag simento. Pero natural dili chemical cement. Isago ni sa sa sun or soil nga buha, buras, buha, buraskag sa kanang dessert. giahog ni siya. Karon pino man ni siya no, murag simento man siya dadagdag ko man tong maragsan nga swirl sa dessert inig eh, ka ba sa tubig ani nila ang gimix na mo muhawid na muhawit na siya muhawid ng tubig in other words ang hitabo dito no ang gihimo naman gini in 6 months to 12 months green na dyan ang dessert green ang dessert na na yung makita ang mga corn gibuhat na ni sa China naglumba na ang mga tao sa China og occupy o pabalik sa desert nga mahimong green in 6 to 12 months plus gibutangan po nila og mga in between gibutangan nila og solar panel kaya ron makagenerate po sila og solar energy electricity nindot kayo ang ilang kombinasyon niya mas nindot ni siya nga development kaysa original nga gibuhat sa China o uban pang mga permaculturist diin ang ilang gisaligan katong sawon ang ulan kay ulan mo sayang deserts sawon ang ulan gamaan nila mga lake lake or gagmay nga mga danaw-danaw mahawiran gamay ang tubig dili dayon ma mo slide dili dayon mo flash out dili mo banlas mawira ng pila ka days or weeks ang tubig sa ibabaw, sa kilid, sa mga hills, na sila yung mga lakes, kipanghimo. Aron magpabili ng duga or kabasa, moist ang yuta, makaabot o makaapas ang unang mutubuan na is grass. So, grass, makita ni mo grass, 3 to 5 years na grass. And then, sunod na, makavered naman sa grasses ang yuta. So, moist to, mahawid ang, ma, ang basa. Dili mabira, dili ma suyop sa adlaw. Muna po to'y mag-prepare the ground for the crops, for the fruit trees. Mabalik ya po ng original or kinayahan nga tambok nga farm or yuta. dugay lang. Kaysa aning karon sa China nga gigamit nila ng ilang taste nga